Eu sunt creștin și nu trăiesc, purtat de baluri de împrejurări, ci pe păcăduințe mă sprijinesc, pe marile lui îndurări, ci pe păcăduințe mă sprijinesc, pe marile lui îndurări. Iisuse, Tu cu mine ești și știu că singur nu o să mă lași, Căci tainic prin necazuri îmi sprijinești, mereu nesiguri mei pași. Căci tainic prin necazuri îmi sprijinești, mereu nesiguri mei pași. În viața mea de zi cu zi, privind în urmă te recunosc. De aceea despre harul tău voi vorbi, la cei ce nu te mai cunosc. De aceea despre harul tău voi vorbi, la cei ce nu te mai cunosc.